pentru iubitorii iubiți credincioși. Praznicul de astăzi, sărbătoarea aceasta, face pomenire a trei mari sfinți ierarhi sau episcop, dacă vreți, din cei mai mari care i-a avut Biserica Ortodoxă de 2000 de ani până astăzi. Sigur că fiecare spun din cei trei sfinți, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu sau Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, au fiecare sărbătorile lor, separat. Dar la un moment dat se spune în istoria bisericii că mai ales cei din Imperiul Bizantin, credincioșii mai evlavioși, s-au făcut trei partide. Unii ținea mai mult pe Sfântul Vasile, că e mai mare. În adevăr, făcea minuni, era mare făcător de minuni. Alții ținea mai mult cu Sfântul Grigore, că e înalt vorbitor. Nimeni nu l-a trecut pe el în darul vorbirii, în teologie și în adâncul Sfintelor Scripturii. Alții erau cu Sfântul Ioan Gură de Aur, nu, ăsta e cel mai mare, că vorbea grozav de frumos. Se sfătuia și îndemna lumea la pocăință, ca nimeni altul. În toată istoria Bisericii Ortodoxe nu găsim un al doilea Sfântul Ioan Gură de Aur. Ori mai urmează pe el Sfântul Efrem Siru. Amândoi erau din Siria și sirienii erau oameni practici. Nu făceau teologie înaltă. Și poporul și știe. Să vadă crucea când trebuie, să se închine să creadă, să se pocăiască, să facă milostenii, să se țină de biserică. Deci predica lui l-a situat pe el printre cei mai mari vorbitori ai lumii creștine de la Hristos până astăzi. S-a zis că ăsta e cel mai mare. Și atunci s-a făcut partide, grupări așa. Și ca să-i împașe Dumnezeu, a descoperit în vedenie, în noaptea, în vis, la un mitropolit cu viață sfântă și a spus, du la biserica cea mare din Constantinopol și spune patriarhul și a tot poporul să facă o sărbătoare pentru toți trei sfinți părinți. Bancă în vizie s-a arătat cei trei erați, se țineau de mână și toți erau, se trezeau, cum să spun, unul pe altul, se țineau unul de altul. Noi zice toți trei la Dumnezeu una suntem, nu suntem unul mai mare și unul mai mic. Se spune patriarhul și tot să pună o sărbătoare odată pe an pentru toți trei odată. Și atunci s-au gândit Sfinții Părinți și la 30 ianuarie i-a avut pe toți trei sfinții ierari, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Fiind un poporul de la țară, puțin știu despre ei, poate mai mult despre Sfântul Vasile, că știu, se apelează la molitele cele mari ale Sfântului Vasile, sau pentru marile lui minuni care le făcea, că poporul de jos e mai sensibil la minuni. Cei mai învățați sunt sensibili la învățături la cuvinte, la adâncul cuvintelor. Ei bine, se, așa a luat sărbătoarea de astăzi început. Ca să nu fie priciri între oameni, s-a pus o sărbătoare ca cea de astăzi. De ce? Pentru că mai întâi Dumnezeu vrea ca și pe pământ, ca și în cer, oamenii să fie una, să fie într-o iubire, într-o unitate. Că fără unitate, degeaba noi suntem din partea asta, alții din altă parte, fiecare are religia lui și fiecare este lui mai bună. Asta e religia cea mai bună pe care au dat-o apostolii și Sfinții Părinți din primele câteva secole. Cum s-a stabilit credința atunci, cum s-a fixat dogmele atunci, cum le citim noi în crezul, nu are nimeni voie să mai adauge sau să mai scade ceva. Deși nici nu ne împătăm cu catolici, pentru un simplu motiv, au schimbat dogmele. Să se vădă și reguli. Eu ei au semnat în secolul IV, au semnat crezul, numai ortodoxii din răsărit, și cei de la Roma. Dar dacă pe parcurs le-au schimbat și tot au adăugat și tot au mai scurtat și tot au mai șoplit, ei bine, nu poți să te unești cu o biserică cu dogme noi. Nu se poate. Noi ne trebuie de Sfinții Părinți. Să ne întoarcem la cei trei Sfinți Părinți. Câteva gânduri pe scurt. Mai întâi, Dumnezeu nu vrea dezbinare nici în cer între sfinți, nici pe pământ între creștinii cei adevărați. Unii dezbinare, acolo este diavolul. Unii este turburare și cârteală, acolo a intrat vrăjmașul. Unii este ceată și părătură, că acela e așa, că acela e așa, că acela e așa. Acolo lucrurile se dezbină, credincioșii nu se pot mântui până nu se întorc la pace, la împăcare, la smerenie și la mântuire și acum câteva gânduri despre viața fiecărui din cei trei Sfinți Părinți. Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în cezarea Capadochiei, centrul Turciei de astăzi. Această țară păgână numită Turcia, fiind țară din Asia, de la anul 900 și ceva, 1000, 1100, 1300 și al mult, toată Asia Mică era ocupată de turci. Dar acolo au trăit cei mai mari sfinți ai ortodoxiei din toate timpurile, de 2000 de ani, în Asia Mică. Ei bine, Sfântul Vasile s-a născut dintr-o familie, cum spune în viața lui, cu 10 copii. Tatăl său Vasile, mama sa se chema Sfânta Emilia, o avem în calendar. Sfântul Vasile era unul din cei mai micuți dintre frați și are încă patru frați cu el, toți fiind puși în calendar, la care se mai adaugă mama lor Emilia și bunica lor Macrina, care i-a crescut pe ei. O familie de sfinți. Ce bine ar fi ca la noi să nu zicem deschis, dar să fie familia o familie de creștini adevărat. Toți la biserică, toți la lucru, toți la muncă, toți la mâncare, toți la Sfânta Liturghie, toți la Sfânta Spovedanie și bine ar mai fi. Dar mai fi atâtea dezbinări, n-ar avea și face avocate și judecători, ar da farime. Dar dacă nu-i dragoste, nu-i nimic. Păcat de noi, păcat că facem crucea dreaptă, dacă ne urâm, ne dușmănim, ne mâncăm, cum se spune unii pe alții. Ei bine, familia Sfântului Vasile este o familie model pe care rar o mai întâlnim în țară la noi. Nu mai sunt credincioși. Și știm, nu vrem să l punem nume aici, dar sunt credincioși și case unii în adevăr, cu copii mulți și toți crescuți frumos și doi, trei dă mama la mănăstiri sau să duc ei singuri și mama nu plânge o lacrimă, plânge de bucurie care un copil sau doi sau trei în casa lui Dumnezeu. Ei bine, mai sunt familie rar, dar mai sunt. Sfântul Vasile, deci, a mai avut frați toți sfinți episcopi, Sfântul Grigore din Nisa și Sfântul Petru al Sevastiei. Și prisoara sa Macrina și bunica sa Macrina și un frate în Navgratie, pustul. Și cu mama sa sunt șapte sfinți dintr-o casă. S-au trăit în secolul IV, deci acum 1700 de ani. El a trăit puțin, numai 49 de ani, alte sunt 51 de ani, dar avea o minte îngerească. Uimea pe toți cu înțelepciunea lui și cu filozofia lui, a învățat carte și în cezarea, și nu ales la Atena și în alte părți, și era prieten cu al doilea Sfânt Mare, cât și el, Sfânt Grigorie din Azian sau Grigorie Teologul, din aceeași localitate, statele vecine. El era din Azian, cu provincia aproape de cezarea și celălalt dincolo. Și amândoi învățat carte și erau ca două suflete într-un singur trup. Vedeți ce face, se poate unirea, se poate iubirea, se poate Hristos. Îi unește pe oameni că nu știi. Sunt îngeri sau oameni. Și după ce a făcut teologia cu Sfântul Grigorie, s-a botezat, a ajuns preot în cezarea, apoi s-a dus în pustiu spre pont, spre răsăritul Iafin, Irakul de astăzi, cam în apropiere pe acolo, și a făcut o mănăstire. Și au stat câteva ani la mănăstire în aspre nevoite și pustii și acolo au scris cărți că s-a rugat lui Dumnezeu, s-au întemeiat o mănăstire nu departe de Fecioare. Unii a pus stariță pe sora Sfântului Vasile, Sfânta Macrina. Ea a murit ca stariță la acea mănăstire. Dar vin furtună peste Biserica lui Hristos, era multe seche, ca și acum, totdeauna a fost seche. Nu știm când a fost mai multe, sau mai mari, sau mai mici. Dar știți că de 2000 de ani Biserica Ortodoxă nu are o odihnă. Lupta cu diavolii lupta cu sectele, lupta cu patimile. Ne luptăm numai Dumnezeu să ne întărească să nu fim biruiți. Și s-a întors înapoi, că tatăl s-a ajunsese episcop acolo și a Sfântului Grigore de asemenea, să-i ajute să apere ortodoxia. Vedeți că atunci când e vorba de salvarea credinței pustia, leșpustia, leștivăstria, atunci te ocupi de misiune, că e mai mare lucru să aperi credința ortodoxă și sufletele să nu le rătească lucrul decât tu să zici un acatist sau să o psaldirii pe zi cu tine. Ca altceva n-ai ce face. Și de la psaldirii mai bați metanii, te uiți în sus și în inima ta și asta e pustia și liniștea. Să pe Dumnezeu în inimă. Dar când vezi că țara arde și lumea arde și secile se mulțesc, nu prea e potrivit ca să se umple codri de pusnici să statele să ardă de secte. Toți sfinții au făcut asta. În vreme de primejde, au lăsat singurătatea, s-a dus să apere ortodoxia. Asta a făcut și Sfântul Vasilii, asta a făcut și Sfântul Vigorii, teologul, s-au întors fiecare în cetatea lor, s au făcut episcop, că s au apucat de lucru în via lui Hristos. Și mai mare credința ortodoxă și lupta pentru credință decât pustia și liniștea și dulceața liniștii. Și Sfântul Vasile cel Mare, ajungând arhiepiscop al cezarei Capadocii, cel mai mare dar care l-a primit la Dumnezeu pentru viața lui îngerească, că în adevăr trăia ca un înger în suc. Nimeni aproape nu-l vedea să mănâncă, nimeni nu știe cât dormea, nimeni nu putea să gândească ceva, că se înțelegea să gândă. Cel mai mare dar care l-a luat de la Dumnezeu a fost darul facerii de minuni. Și ele, minuni negrăite de mintea noastră, sau necuprinse chiar, Dintre ele cele mai deosebite sunt cele de izgonire a diavolilor. El a făcut și molitele cele mari de izgonire a demonilor din oameni, dar nu totul să le citești pe cele Contează și cât de spun de cel care le citește, ca să se facă minunile, ca cum s-a făcut pe vremea Sfântului Vasile. Este era mare făcător de minuni, izgonitor de diavol, știa cele viitoare, prorocea, spunea cele și vor să fie, deci era foarte iubit și iubitor de popor. Privegea toată noaptea, nimeni nu știe când mânca și când dormea și tot ce spunea cu cuvântul se întâlnea cu fapta. A trăit puțin, a mai făcut și alte lucruri minunate, și anume a pus rânduiala vieții monahale. Regulamentul vieții monahale a Sfântului Vasil este unic. El înlocuiește regulamentul Sfântului Pahomii cel Mare. Și noi toți ortodoxi trăim astăzi după rânduiala de viață călugărească a Sfântului Vasilii cel Mare. El este cel care a întemeiat canoanele sau a fixat cele mai multe canoane din biserică în care le are Ortodoxia, sunt ale Sfântului Vasile cel Mare, că sunt și cele mai aspre. Trebuie sfinții care postesc mult, să sunt făcători de minuni, vorbesc cu îngerii, apoi ei și el să și tu, cât de cât o leacă din îngeri. De aceea canoanele la Sfinții, cei mari, la Sfântul Vasile, sunt foarte mari. Pietându-l la el pentru un om care a făcut păcat de moarte sau o desfrânare, nu i dă numai câțiva ani. Cel mai puțin șapte ani și păcat de cele mai mari de până la 20 de ani sau până la moarte. Sigur că biserica a mai pogorât din canoanele Sfântului Vasile, dar să știți că cine sunt canoanele mai aspru, mai bun se face la Dumnezeu și mai ușor se mântuiește se livra, așa să ies Sfintele Tanii aproape pe gratis, apoi și am un an de la avort, de dar să pe de să mă împărtăresc. Ok, da, foc ai spus. N-am găsit nicăieri scris să facă în acasă. Deci trebuie să ținem cont de Sfinții Părinți. Dacă Sfinții Părinți de asta sau preoții dumneavoastră nu țin cont, țineți măcar dumneavoastră. Și când nu știți, mai devați la mănăstiri. Și vă spune exact cam cum e. Așa, nici prea prea, nici foarte foarte. Potrivit, așa. Deci Sfântul Vasile a terminat și canoanii Sfântul Vasile a făcut multe minuni, Sfântul Vasile a izbunit demonii din oameni, Sfântul Vasile a deschis biserici numai cu rugăciunea sa, cum nu întâlnim în toată istoria bisericii. Că o biserică oarecare acolo a fost luată de arie, de sectar, mafia. Și a fost ortodoxi afară, zice nu, ne-a dat un nou împărat. Împăratul de atunci, Vades, era și el tot sectar. S-a dus la împăratul Sfântul Vasile și a spus, o împărate, tu trebuie să conduci țara gospodăria țării, nu domnului bisericii. Și te ai băgat un domn și ai dat biserica noastră la sectat. S-a supărat împăratul grozav, vrei să-l pedepsa, da, să-l da să scrie o hotărâre și s-a rupt temnița, s-a rupt condeiul și n-a putut să scrie. Și poate un un sfânt ca Sfântul Vasile, un titan, ca să zice așa. Și atunci a spus, Vasile, văd că nu poți să te pedepsezi, Dumnezeu nu mă lasă. Du-te tu acolo la Nicea, orașul acela e rândul Constantinopol, Nicea sau Nicea. Și văd o dreptate acolo. Și a spus, noi sectanți de o parte, noi ortodoxi de o parte. Uite și facem. Încuiem biserica și noi și voi, voi puneți ale voastre lapte și noi tăle noastre. Facem tot din biserică și noi ne rugăm uneva într-o biserică în marginea orașului, voi unii știți voi și care va deschide biserica prin minune cu rugăciunea lor, a lor să fie biserica. Au să zic, da, să mai zic, da. da am biruit de sunt, hai, au acceptat unii o zi sau două sau trei s-au venit în trei sectate, în trei rugați-vă voi la ușa serviciu, de vă puteți discuia. Lacăte se de o parte și de S-au rugat, s-au bătut între ei, s-au zgâriat, cum aveau eu Au Auzi-ne, Doamne, nu nici pomenea. Dar unii au spus, lasă-vă voi parte, să ne rugăm noi ortodoși. Sfântul Vasile a venit cu tot poporul, cu praful, cu cuși, cu Evanghelia în mână, cu Sfânta Cruce. Și s-a rugat lui Dumnezeu numai câteva minute. Că a atins pe Evanghelia și Sfânta Aviciușă bisericii, ca un vânt a pornit, au scârțit ușile, s-au deschis în lături, s-au uitat ortodoxii cântând Sfinte Dumnezeule în biserica lui Dumnezeu și Sfântul Vasile, care era ca un înger în trup, a dat binecuvântare de Sfânta Liturghie, s-a făcut Sfânta Liturghie și toți sectanții și-a spus, mișinoasă credința noastră, hai la Sfântul Vasile, uite ce minune a fost. Și toți s-au uimit, vedeți? Noi numai așa mai putem convine pe secta, nu cu Biblia, că ne-am rupt Biblia tot bătându-ne unii pe alții în cap. Fata, să de Biblie, să de timp. Nu putem fi convine pe sectanți, că ei sunt hipnotizați. Să știți, lucrează cu hipnoză, nu-i timpul să vă explicăm aici, dar prin minune, unde e minune, nu mai este sect. Când văd că e minunea, numai dacă este demonul total bagat în el, nu poate, dar așa fel toți sunt la ortodoxie. Dar mai avem sfinți ca Sfântul Basilie să facă minuni? Nu mai am. Și așa de Vasile zic, am mai făcut și o altă lucru foarte minunat. A întemeiat spitalele, infirmeriile, azilele de bătrâni, casele de văduve și de copii. În orașul său avea un întreg cartier se chema Vasiliaga. Spital pentru tineri, pentru băi bătrâni, azile pentru femei vădăne, pentru oameni care n-au și pentru bolnavi, pentru copii bolnavi, casă pentru feșoare și a adus călugărițe și le-a pus la spitalele acestea să îngrijească. De la el este tradiția că femeile care lucrează la spitale să se cheamă soră. De la numele de soră, de la călugăritele de acum 1700 de ani, care au fost primele infirmiere în Biserica lui E Sfântul Vasile, este titlul tuturor spitalelor creștine. Vedeți dimensiunea acestui Sfânt, vedeți minunile care le-a făcut, nu mai vorbim că noi am scris viața Sfântului Vasile. Păcat că nu se prea caută. Oamă nu știe, el mai da un ziar decât o carte sfântă. Să ne mai iertați. Mai știți în viețile Sfinților și ascultă Vasile să vă uimiți din minunile lui. Că nu am întâlnit altă în viețile Sfinților care de fapt se traduc și se părezi la Sfântria aici. Nu am întâlnit un alt Sfânt mai mare, făcător de minuni ca Sfântul Vasiliu cel Mare. N-am întâlnit. Și a murit la vârsta de 49 de ani, după ce a făcut Sfânta Liturghie, avea un zău ca un nebeu. Așa a făcut Dumnezeu. Evreii totdeauna a fost, mai istesc și ca să nu zic mișună și mai vicle. Ei bine, acest doctor Iosif a spus, Sfinte Părinte Vasile, i-a luat probabil cursul și nu mai a ajuns până mâine. Da? Bine. Dar dacă ajungi eu până mâine, te botez? Ba da. L-a mai rugat de multe ori, pune în viața lui, l-a rugat mereu. Nu vroia Iosif evreu, nu vroia să se botez. Ei bine, acum zice, dacă ajungi eu până mâine cu viață, te botez, mă botez. Și atunci Sfântul Vasile a făcut de a doua zi Sfânta Liturghia, lui cu viață, s-a împărtășit cu toții, până a părțit Dumnezeu că El a viu și botează și slujește, este cu adevărat, Vasile este omul lui Dumnezeu. Și s-a făcut ortodox și așa că boteză și atunci acela. După ce l-a botezat, Sfântul Vasile în biserică, cu evreu Iosif, cu toată familia lui, Sfântul Vasile s-a dus în Sfântul Atac, s-a șunit iertare de la tot și a închis și s-a mutat la Hristos. Ăștia sunt Sfinții lui Dumnezeu. Trăiesc cât Dumnezeu vrea și cât ei doresc să ceară de la Dumnezeu. Că a spus evreul acesta botezat. Cu adevărat spune tu dacă nu vroiei, nici nu muriei acum. Dar fiindcă ai vrut, te-ai dus la Dumnezeu. Și așa este. Și acesta e Sfântul Vasile, nu știm unde mai sunt maștele lui, le-am întâlnit când am văzut noi în Sfântul Munte Atos, numai capul Sfântului Vasile și a celorlalți sfinți la mănăstirea Lavra, mi se pare, unde se păstrează cu mare sfințenie. Fiindcă Constantinopolul de altă dată și Asia Mică au ocupat-o și toți au ars, toți au distrus mănăstirii. E creștinii au răstinit de vid, dacă nu s-au închinat lui Mahomet și așa mai departe. Sfântul Grigore Teologul are viață mai scurtă, el n-a făcut multe minuni, el a fost un mare gânditor și vorbea așa de frumos, încât uimea lumea, ca un filozof un mare teolog sau gânditor la dogmele preasfinței trăimii. El a explicat în crezul nostru, unde spune, crezi într o Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Este formula compusă de Sfântul Grigorie, teologul, la senodul al doilea ecumene de la anul 381. El a trăit o leacă mai mult și mai târziu. Sfântul Vasile numai 49 de ani, el circa 80 de ani. Iar Sfântul Ioan Gură numai 63 de ani a trăit. Și Sfântul Grigori a fost și patriarhul la Constantinopole, mai mulți ani, a luat parte la Sfântul Sinod, al doilea ecumenic, cum am spus, a convertit mulți care s-au dus la secte, i-a făcut ortodox în Constantinopole. Numai câteva biserici au mai rămas sectare. Și apoi s-a retras la satul lui numit Arians, un loc de liniște, a mai trăit vreo 8 ani de zile, ca pusnic, se hastru, se ruga neînsetat, dormea pe o piatră, pe o scândură, acolo cu cârpul sau așa spunea, un sac, zice, am sub cap să toată noaptea, zice, în bud perna mea cu lapte. Ăsta e Sfântul Grigori, teologul, un sfânt foarte sensibil, iar vorbirea lui este neîntrecută ca frumusețe duhovnicească. Astfel poezii sau imne închinate prea Sfântului Trei nu sunt traduse toate în limba română și s-a mutat la Domnul niște 80 de ani. Sfântul Grigori a avut o soră, Gorgonia, tot sfântă, și un frate numit Chesare, toți sfânții, Hasru, trei sfinți. Mama sa se chema Nona, tot în calendar o avem ca sfântă. Deci patru sfinți dintre a doua familie. Și ziua lui este la 26 ianuarie, zi de pomenire, Sfântul Vasile la 1 ianuarie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, despre care vorbim acum, el era sirian. Siria de astăzi, lângă Antiohia pe acolo, s-a născut, a trăit, a învățat foarte multă carte, tatăl s-a murit de tânăr, mama a rămas văduvă la 20 de ani și a spus, măi băiete, să nu pleci din lângă mine, vedea că vrea să ducă la mănăstire. Stai cu mine până și de ori. După aceea duce unde vrei și Dumnezeu unde te-a dreptat pașa. Și așa a făcut. Antuza se chema mama lui, o avem în calendar, o hetă, taică era numit secund, I-a pus ea în gură de alb, după ce a murit mama lui, s-a dus la mănăstire, a stat acolo în Antiohia într-o petre, vreo patru ani, s-a îmbolnăvit, avea să moară, s-a întors înapoi și în Antiohia, unii azi este patriarhie ortodoxă, el era mare predicător. Cum vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur, pe înțelesul tuturor, și ar predici moral. Cum să ieși păcatul și cum să faci fapta bună. Practice, tot omul înțelegea. Așa de frumos vorbeam cât a uimit lumea. Și o femeie din popor a zis, Părinte Ioane, frumos mai vorbești. S-ar spune Ioan gură de aur. Gură de aur ai, părinte. Și nu va vrea să spune Hristostom. Și atunci a rămas până la numele de Sfântul Ioan Hristostom sau gură de aur. Ei bine, după mai mulți ani de zile, el scria cărți multe, circa 40 de cărți are scris el. Toată Biblia a explicat-o prin înțelesul tuturor. e Extraordinar. Nu l-a întrecut nimeni în volumul de cărți scrise, ce Sfântul Ioan Gură de Aur mare trăitor, mare gânditor și el și un mare predicator al pocăinței, ca și Sfântul Efem Cir. Și apoi, murind patriarhul de la Constantinopole, l-a dus patriarh aici. În anul 397 a trăit șapte ani ca patriarh la Constantinopole, până în 404, s-a evit o ceartă între el, Sfântul Ioan Gură de Aur, și între împărăteasa, Arcade era împăratul și o lui se chema Eudoxia și este pomenită ca o femeie blestemată, să mă iertați, pentru că iar conducea prin paratul și era asculta orbește de dânsă. Și era foarte mândră, s-a făcut și statui, cam cum s-a pus a noastră mai mult de mult pe în țara asta, o statui chiar acolo în Constantinopole, și se mai ducea oameni și mai închinau la statuie și se patru plăcere împărătești. Și Sfântă Ioan, biciuiat răzat, Uite împărăteasa, își face statui, împărăteasa se închină la idori, împărăteasa e plină de mândrie, împărăteasa a făcut cu tare și cu tare. Ba, a mai făcut și o altă poznă, așa, altă împărăteasă, lacumă, plecându-se în jurul orașului, a văzut-o coastă acolo unde sunt vii multe, acolo nu te vii, o vii oarecare, s-a plăcut, zice, asta e via, am să eu. Ca așa era, vine se plimba paradul sau împărăteasa, terenul și ăla rămâne a lui, dacă îi plece. Nu, de altă dată, de acum 1670 de ani. Să via, că era unii văduvi, ca de tropii. Și zice, gata, via, era tocmai toamna când se coșeau strugurile. Și mea săracă a venit la Sfântul Ioan Gurgeal. Sfinte Părinte, uite și mi-a făcut împărătează, s-a dus prin vie și cu delegat, ei, așa, și mi-a luat. Eu sunt n-am bărbat, am copii, cu ce mă hrănesc? Și plângea grozav. Nu a fi o scrisoare tare de tot. Să nu prin împărătează. Cum de îndrăznit să iei tu din gura unei bucăți ca ei de pâine? Tu care ai aur și argint să paratul se prinde în toate averele. Vezi? Așa un sfinț. Nu mai ești mai nu nică că mare. Nu. El spunea de dreptul. Realitatea. Chiar dacă te mai doare, chiar dacă plătești la urmă, dar ești mușelit dacă vrei. Și a mustrat-o grăzav, i-a spus împăratul, dacă nu-l scoți pe Ioan de pe scaun, eu te-am lăsat împăratul uite și mă batjocorește și mă hulește și mă vorbește de rău și așa mai departe. Și sigur, împăratul a trimis armată, oastii, noaptea, l-a luat din palat, el nu s-a opus. S-a dus cu corabia pe Marea Neagră către munții Caucaz, către Armenia și a ajuns până la un orășel numit Cucusov și acolo el s-a simțit că este aproape sfârșitul lui. A cerut voie să facă Sfânta Liturghie într-o bisericuță a Sfântului Basilis. După ce face Sfânta Liturghie, Sfântul Ian Gură de Aur, dă binecuvântare la popor și așa din genunchi în fața Sfintei Meștri și își dă Duhul în fața altarului cu această rugăciune. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Vedeți, Sfinții rabdă, se smeresc, sunt înțelepți, sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, iartă pe tot și să pe Dumnezeu. Nu pomenesc răul. Așa a făcut Sfântul Ioan de Aur, a stat acolo 32 de ani îngropat în altara acelei bisericuțe, departe la 1500 de kilometri de Constantinopoli, unde avea scaunul lui de patriar. În anul 432 i-au dus Sfintele Maște pe minune, fiul lui Arcadie. Se gândea el că, vai, trebuie să reparte. Mama lui, sau soția împăratului, tremura, mormântul tremura, 32 de ani a tremurat. Știți în viața lui. Și n-a avut o dină sub blestemul lui Dumnezeu el, și a fost nici o femeie ticăloasă cu un patriar care era Sfântul lui Dumnezeu, cel mai mare predicător al pocăinței din toată lumea creștină. Ei bine, și atunci când a dus sicriul cu mafele, s-a oprit la via văduvii, chiar acolo că pe malul Mării Negri, parte de pe Turcia, a dat binecuvântare, după aceea l-a dus în biserică, din sicriul moaștei lui a spus pașe tuturor în timpul Sfintei Liturghii, și atunci împăratul a fost el de față, zice, vă rugăm să ducem moartele Sfântului Ioan la mama mea la mormântul, tremură și acum, poate o ierta vă Dumnezeu. Credeți ce înseamnă să neșințești pe Sfinți, să hulești pe Sfinți, să cauți în mișoare Sfințenia lui Dumnezeu. Vestem și aici să veșnic dincolo. Și s-a dus crucificul acolo, când s-a atins de crucea din mormântul ei, a încetat de a mai tremura. Semn că a iertat-o și Dumnezeu, poate, și a iertat-o și Sfântul Andrei. Iubiți frate, aceasta este scurt viața celor creștini sfăriți. Trei îngeri în trup, trei arhangeli, trei păstori de suflete, pe care nu i-a mai întrecut nimeni în lumea ortodoxă până astăzi. Și lumea catolică i are, și atunci eram o biserică. Și dacă mai iar încearcă, zicem așa, să coasă cu o altă albă unirea între biserica ortodoxă și biserica catolică. Nu se va putea. Cât e mândria să zorile schimbate în mijloc nu se poate uni cu ei. Ei sunt foarte orgolioși. Eu am fost de văd trei acolo. Și știm Duhul lor. Și știu toată lumea care mai citește. Cu oamenii mândri e greu să te unești sau să te împaci. Pe că trebuie să-i săruți papucul. Așa mai departe. Dar, de încheiere, să ascultăm de păstorii care ne-a dat Dumnezeu. Să mai mult decât să judecăm, să ne mai rugăm pentru ei, că să știți că și astăzi este foarte greu să fii păstor de suflet. Este foarte greu să stai în fruntea unei biserici. Atâtea păcate, atâtea căderi, atâtea zminteri, atâtea secte, atâtea curte câte sunt de acum, este mai greu parcă ca nu suflet. Așa mi se pare. Probabil că noi mult până la sfârșitul acolo. Și atunci păstorii sunt tocmai pe vârful muntelui unde bate vântul cel mai tare. Rugați-vă pentru păstori de suflet. Ca bunul Dumnezeu cu rugăciunile preapărate majestare să ne întărească, să ne dea putere, să ne izbăvim de diavol, de patim, de fără de legi, ca să ne mutim cu toții în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.